Այս մեկ հաշ չկա։ Խումը փաղալուն չէ։ Խում չեն։ Սա թոփ հարցերի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող հարցներ այսօր եւ նույնիսկ հետին պլաներ մղել Բասրա վերջն ինչ կլինի հարցին։ Քաղաքում հացի խնդիր կա։ Մարտիկ առավոտյան 5-6-ից հերթապահում են փռերի մոտ ընտանիքի օրվա հացաբաժինը տուն տանելու համար։ Հաճախ հերավոր ծայրամասերից են հասնում այնտեղ մի քանի խանութ ու փուր այցելելուց եւ այնտեղից հաց գտնելու վերջին հույսը կորցնելուց հետո։ Ստեփանակերտի այսպես կոչված Էնգելսի մոստի հացի փռում լույս չկար։ Գրաֆիկն այդպեսին է մարդիկ գիտեն եւ չնայած հոգնած են, իսկ տանը հացի են սպասում, բողոքող չկար։ Մի տղամարդ հավաքվածների մեկնաբանություններին ուշադրություն չդարձնելով ինչ որ ցուցակ էր անում։ Մի եկա երեք ծառա։ Ինչքան դեռ օգտար։ Վերահացած արմին Մենք լավ չգիտենք հա, այդ մարդիկ կան այդ հավայի կաղնի։ Մելանիա 112 շարունակում է տղամարդը, Սվետաբաբո 113։ Չէ, մատաղին իմ ինձ գրանցում էր, հնչում է Սվետաբաբոյի ձայնը։ Մեր բալկոնին տակնալի, առավոտ 7-ին կկյամ։ Չէ, մատաղ, ինձ մի գրանցիր, մեր պատշկամբի տակն է, էլի առավոտյան 7-ին կգամ։ Մեր հարցին ի պատասխան, թե ինչքան մարդ է գրանցվել եւ երբ պիտի սկսեն հաց վաճառել, տղամարդը պատասխանում է. Հեսա 150 հացնտխելու, բայց 330 հաց ուժե կիրել է, բայց 150 հացնտխելու։ Հերդ բռնողներից 330-ը տեղում չեն ծրվել ընտներով եւ փռի մոտ կհավաքվեն միայն ժամը 17:00-ին մոտ, երբ լույսերը տան, բայց 331-րդը, 332-րդը շարունակում են հերթագրվել։ Հաց չնայած հանգամանքներին պիտի տուն տանեն։ Գինգից է դու, կամպետի կաղնիչ, հա? Գինգից ավո, ումից է դու, են մաչ գտեք է ծալում։ Ձեզ կորա կինի պա, բայց չէ որ չի հասնի, հարցնում եմ հերթում սպասողներին։ Ի պատասխան հերթում կանգնածների մի մասը լռում է։ Հերթ պահող տղամարդը պատասխանում է բոլորի փոխարեն. «Վաղը, վաղը կգան, այսօր թող դիետա պահեն»։ Նրա կատակին մարդիկ չեն արձագանքում, սիրտ չկա։ Յուրաքանչյուրն իր մտքերի հետ է։ Փորձում են լուծել հավասարումը, թե ինչպես անեն, որ այդ 150 հացից բաժին հասնի նաև իրենց ցուցակով 330-ից այն կողմ գտնվողներին։ Հացի փռի սեփականատեր Արսեն Աղասյանն ասում է. «Մեր աշխատանքում այս օրերին ոչինչ չի փոխվել։ Աշխատում ենք 24 ժամ, ստանում ենք օրական 10 պարկ ալյուր, թխում եւ բաշխում։ Իմ արտադրամասի հզորությունն այդքան է»։ Վերջին 1 օրվա մեջ տարածված ասեկոսեները թե հաց չի լինելու, ԼՂՀ կառավարությունն անհիմն է համարում։ Արդեն հանդես է եկել պարզաբանմամբ։ Այդ պարզաբանումն ամենևին չի ցրել բնակչության մտահոգությունը։ Խանութներում պարեն եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ չկան վաղուց։ Այսօրվան Դրանից չկա նաև հաց։ Կլինի այն վաղը թե ոչ հարց է, իսկ ուտել երեխան պահանջում է ամեն օր։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։